بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خب درسي سيمرا شروع مكنم از این كتاب المعتقد الصحيح از علامه عبد, عبد السلام برجس رحمه الله در درسي سيوم هستم در مسألة المعتقد الصحيح في توحيد الاسماء والصفات اعتقاد صحيح در توحيد اسماء والصفات در درس گذشته توحید ربوبیت را گرفتیم اثبات کردن یگانه دانستن الله با فعالهای خودش کارهایی که الله انجام میده تنها الله را یگانه دانستن و مثل رخص دادن و آفریدن و زنده کردن و میراندن و غیر این از صفتهای و افعال و کارهای الله سبحانه و تعالی کارها و افعال الله جل جلاله خب اکنون دیوم اعتقاد صحيح در اسماء و صفات هست اسماء جمع اسم یعنی نامها توحید یعنی یگانه دانستن الله سبحانه و یک تا یکتا شماریدن الله سبحانه و تعالی و یگانگی دانستن الله به نامها و صفات صفت یعنی وصف نعت به صفتها و وصفهای نکو یک تا شماریدن الله و یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی مؤلف میگوید ومن جمله اعتقاد اهل السنه والجماعه انهم يثبتون لله تعالى ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكي از جمله اعتقاد اهل السنة والجماعت یکی از اعتقاد اهل السنة والجماعت اینکه اهل سنت و الجماعت اهل فرقه ناجیه و طایفه منصوره یثبتون اثبات میکنن برای الله آن چیزی را که اثبات کرده است الله برای خود وقتی الله اثبات که کرد پس باید اثبات کنی و آن چیزی را که الله اثبات کرده است برای خود و اثبات میکنن همچنین آن چیزی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم برای الله اثبات کرده است وقتی الله اثبات کرد رسول او اثبات کرد از نام من اسماء الحسنى و صفات از نام های نکو و صفات های بلند اسماء الحسنى حسنى یعنی احسن یعنی زیباتر و نکوتر و صفات العلى صفات های عالی و بلند شناختن الله سبحانه و تعالی با نام به نام ها و صفات ها می باشد لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز نمی کنند قرآن و حدیث را از قرآن و حدیث بیرون نمی شوند از قرآن و حدیث خارج نمی شوند هر آنچه که در قرآن و حدیث حدیث ثابت گفت الحدیث ثابته یعنی حدیث ثابت یعنی شرط است که حدیث باید ثابت باشه باید صحیح باشه با حدیث های ضعیف یا حدیث های موضوع اسماء و صفات اثبات کرده نمی شود قرآن خوب متواتر هست از جهت رسیدن سندش اما حدیث شرط همین است که برای اثبات کردن نام یا صفت باید حدیث ثابت باشد شرط شمین نه هر حدیثی بلکه حدیث ثابت و حدیث ثابت شده و حدیث صحیحی که از پیامبر صلی الله علیه و با سند صحیح آمدگی باشد خب این قاعده کلی هست در باب اعتقاد اهل سنت و جماعت در باب اسماء و صفات اثبات کردن آن چیزی که الله و رسول اثبات کرده است برای الله اثبات میکنی بدون من غير تحريف بدون تحریف کردن یعنی تغییر دادن تغییر نه باید نام های الله و صفات های الله تغییر داده نشود همون نوعی که <clears throat> الله اثبات کرده است همون نوع و بدون تعطیل باید نام های الله را بیکار نکنیم بلکه هر نامی را که الله ذکر کرد صفت را پس واجب است که اعتقاد کنی او را ولا تکیف باید کیفیت چه نگویی کیفیت یعنی هیئت شکلش هیئت چه نگویی که استوای الله مثلا یا وجه الله این خیل این خیل است ولا تمثيل باید تمثيل هم نکنی تمثيل یعنی يعني مثل باید نگوی که یدی الله مثلا دست الله مثل دست فلان است والعیاذ بالله خب اهل سنت والجماعت بهترین و با نجاتترین طایفه هستند در باب اسماء و صفات همه طایفه های اهل بدعت در این باب خطا کرده هستند از جهمی ها و اشعری ها و مطردی ها و معتزلی ها و دیگر طایفه های اهل بدعت و جز اهل سنت والجماعت که لا يتجاوزون القرآن والحديث از قرآن و حدیث خارج نمیشون بیرون نمیشون تجاوز نمیکنن نمیگذارن قرآن و حدیث هم بنابر امام اهل سنت وقتی گفته میشد که میگفت قرآن و مخلوق بگو میگفت بیارین چیزی را که در الله رسول گفته باشه که قرآن مخلوق است ما میگفت قرآن و حدیث ترک نمیکنیم نمیگذاریم از غیر قرآن و حدیث استدلال نمیکنیم خب شیخ میگوید یثبتون الفاظ ذلك اثبات میکنن همین لفظهای اسماء صفات مثل الله میگه سمیع سمیع بصیر علیم حکیم و همچنین الله سبحانه تعالی صفت ها الله رحمت داره الله غضب داره الله علو داره بر عرش الله سبحانه تعالی وجه داره یدین داره و الله سبحانه تعالی نزول میکنه الله سبحانه تعالی روز قیامت مجیء داره آمدن داره صفت غضب و رحمت و <clears throat> لفظ ها را اثبات میکنه و یعلمون معناها فی لسان العرب الذي نزل به القرآن و میدانند معنای را همین معنای همین صفات ها معنای همین نام ها را به همون معنایی که در زبان عربی که قرآن به او نازل شد قرآن عربی الله میگه لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الله قرآن آسان کرده است و به زبان عربی هست یگام چیز قرآن مخفی و نامعلوم نیست بلکه به زبان عربی هست و عرب معناها را میدونند ید وجه مثلا به معنای روی هست ید به معنای دست و نزول به معنای نازل شدن است استوا به معنای بالا شدن و بلند شدن است علا وارتفع خب اثبات کردن لفظها به همون معنایی که در لغت عربی آمده است فقط و یفوضون الکیفیت لله تعالی و می سپرند به الله می سپرند کیفیت آن را کیفیت چه که نمیگویند کیفیت یعنی حقیقت همون معنا حقیقت همون چیز حقیقت معنا نه بلکه حقیقت همون صفت و حقیقت و کنه و اصل همون یعنی مثلا وجه الله چخیل است کیفیت او صفت او کنه او حقیقت او تنها به الله سپارده می شود اثبات برابر اهل سنت اثبات میکنه لفظها را معنا را ولیکن کیفیت به الله سبحانه تعالی می الله استوا کرده است بلند شده است بالا شده است و عرش لیکن کیفیت او چخیل است این مجهول و نامعلوم هست ایرا تنها الله میدونه پینا و خاطر می زیرا استوا در لغت به معنی علا و ارتفع هست اما کیفیت او را بجز الله سبحانه تعالی میداند لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحد من البشر زیرا الله سبحانه خاص کرده است کیفیت او را به خودش فلم یطلع آگاه نکرده است کسی از بشر مخلوق را الله سبحانه خبر نداده است که کیفیت صفات هاش چگونه است الله خبر داده است استوا بر عرش کرده لیکن چگونه استوا کرده است خبر نداده است پیغمبر صلی الله علیه و سلام خبر دادن که الله نزول میکنه سیاگ شب لیکن خبر نداده است که چگونه است بنا خاطر این کاری بد نیست بلکه بهترینه که انسان اثبات کنه آنچه که الله رسول اثبات کرده است به معنا اما کیفیت او را به الله سبحانه و تعالی برساند به الله سبحانه و تعالی بسپاره تفویض یعنی سپاریدن به الله سپاریدن بنابر ای کیفیت سوال کردن جایز نیست ای کیفیت چگونه بودن سوال کردن جایز نیست یکی از معنا با که نداره ما معنی استوا معنی استوا چیست میگویی استوا علی و ارتفع بلند شد و بالا شد اما کیف استوا چگونه استوا کرد پس این مجهول است خاطر امام دارالهجرت جواب ندادند زیر نیست جواب دادن چرا الله سبحانه کیفیت را به الله میسپاریم زیرا که الله خبر نداد از کسی از مخلوقات. را و وقتی که خبر که نداد پس جایز نیست که درباره کیفیت و حقیقت و کنه او فکر کنی تصور کنی و گپ زنی زیرا کسی الله را الله خود خبر نداده است یکم که کیفیت صفاتاش چگونه هست دوم الله سبحانه تعالی را کسی ندیده است تا اینکه صفات الله را بداند سوم الله سبحانه تعالی مثل مانند نداره تا اینکه مثل مانند ببینی و کیفیت صفات الله را بشناسی تا اینکه حقیقت صفات الله را بدانی اهل سنت بسیار همین نوع ایمان میارن بنابر بزرگترین صفت اهل ایمان همین است که الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب کسانی که ایمان میارن به غیب غیبانه نادیده حقیقت را نادانسته ایمان میارن به ظاهر مثل عذاب قبر حق است عذاب قبر حق اگرچه در داخل بحرم که باشه میت مرده عذاب حق حق عذاب قبر حق است اگرچه مثلا در قبر سه نفر در یک گور که باشن اگه چگونه هست کیفیتش الله اعلم الله داناتر است قیامت حق قیامت شده نیست روز محشر حق است جنت و دوزخ حق است پولیسرات سرات حق ایمان به اینا میگن میگن ایمان به غیب وقتی غیب های هست که مخلوق هستند ندانیم پس چگونه میخواهیم که صفات های غیبی الله را تصور کردن کردنش بخواهیم چگونه میخواهیم که تصورش کنیم بنابر صحیح ترین مذهب و حق حق مذهبی حق مذهب اهل سنت و جماعت است در باب اسماء و صفات وقتی که همین نوع که ایمان آوردی دیگه احتیاج به تعویل کردن احتیاج به تغییر دادن احتیاج به تغییر دادن معنا یا لفظ دیگه احتیاج نداری برای شیخ میگد فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من اسس شرعيه ثابته در این باب در باب خطرناک باب اسماء صفات در باب الله سخن کردن را در این باب خطرناک است به شک در باب الله صحبت کردن در اسماء صفات اهل بدعت همه لغزیدن همه خطا کردن همه گمراه شدن اهل سنت در این باب خطرناک سخن میگیرن میگیرن از قایده های شرعی که ثابت شده است یعنی دلیل هاشون از دلیل های شرعی هست همون اساس اساس اساس یعنی اساس ها اصول ها و قایده های شرعی ثابته قاطی میکنن من لزمها سلم من انحراف کسی که لازم بگیره همین قایده ها را سلامت بمونه از انحراف و کت شدن و غلط فهمیدن اصول است معلوم که اهل سنت اول استدلال میکنن یعنی دلیل ها را جمع میکنن قرآن و حدیثه قاعده های قرآن و حدیثه بعد از آن اعتقاد میکنن بعد از آن اعتقاد میکنن قاعده اهل سنت والجماعت همین است یستدلون ثم يعتقدون اول استدلال و دلیل و حجت جمع میکنن از قرآن و حدیث بعد از آن ایمان میارن و اعتقاد میکنن. اول اعتقاد میکنه اعتقاد خطا بعد دلیل های قرآن و حدیثه تایی که به خواهش و عقیده باطل خودشون موافقت کنن بعد تغییر میتن تحریف میکنن تغییر میتن تدلیس میکنن تلبیس میکنن تغییر میتن فریب میکنن تو میتن تا اینکه بر دلیل های قرآن و حدیث همون فکری منحرف و فکری کج خود را با میخوان قرآن و حدیث در تغییر کنن بنابر اهل سنت اول استدلال میکنن بعد از آن اعتقاد میکنن خب اکنون یکی از قاعده ها وصف الله تعالی به صفات الوارده در قرآن و حدیث یکی از قاعده های کلی وصف کردن الله سبحانه و تعالی با صفات هایی که وارد شده است در قرآن و حدیث اول ذلك اثبات ما اثبته الله لنفسه او اثبته الله رسول رسوله صلی الله علیه و سلم دون زیاده او نقصان اثبات کردن صفات ها و نام ها برای الله همون نام ها و صفات هایی را که الله برای خود اثبات کرده است یا اثبات کرده است برای او پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدون زیادتی زیاد نمیکنی او نقصان یا کم کردن نه زیاد کردن نه کم کردن بلکه همون چیزی که القرآن حديث مدست تبقي همون لانه لا احد اعلم بالله من نفسه زيرو که قاعده عادی هست که هیچ کس به الله داناتر از الله نیست یعنی يعني کسی که خود را خوبتر میدانه و داناتر به خود الله هست وقتی الله خبر داد که مثلا استوا کرده است بلند شده است بر عرش صفا صفا ومجيء مجیء رو را اثبات کرده است الله داناتر به صفات های خودش است كما قال الله تعالى قل اانتم اعلم ام الله بگو آیا شما داناتر هستید یا الله البته بشک شبه الله استفام انکاری هست آه، البته بشک و اقراری هست که بشک الله داناتر است از همه قل انتم اعلم ام الله بگو آیا شما داناتر هستید یا الله سبحانه و تعالی بشک الله سبحانه و تعالی داناتر است به همه چی هم به به صفات ها و نام های خود و هم به احکام شریعت به حکم های کونی و حکم های قدری ولا احد اعلم بالله بعد الله من رسول الله دیوم هیچ کسی نیست داناتر به الله بعد الله از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده زیرا الله سبحانه و تعالی میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر صلی الله علیه و سلم نطق نمیکند از هوا و هواس نیست او یعنی نطق پیغمبر سخن های پیغمبر الا وحی یوحى مگر وحی هست که وحی کرده میشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدبر الله سبحانه و تعالی وقتی گفت سبحان الله پاک است الله سبحانه پاک است از آن چیزهایی که وصف میکنند مشرک ها مخالف ها کافر ها و سلام علی المرسلین سلامتی و درستی بر پیغمبرها باد یعنی سلامتی در چی در منهج پیغمبرها هست سلامتی و درستی و صحیحی بر پیغمبر منهج پیغمبرها است سبحان ربک رب العزه عما یصفون الله پاک است پروردگار تو از اون که وصف میکنند مشرک و ها وسلام على المرسلين وسلام على عباد الله وسلام على المرسلين سلام و سلامتی و درستی بر بنده هایی که فرستاده شدن یعنی پیغمبرها آنچه را که وصف کنند مرسلین معلوم شد وصف درسته زیرا الله اقرار داره و صحیح گفته است وصف پیغمبرها را یعنی وصف مشرکان کافران خطا و غلط است وصف مرسلین صحیح و درست است الله جل جلاله قایده بعدی الله جل جلاله لا یشبه المخلوقات الله سبحانه و تعالی مانند شباهت ندارد به مخلوق ها چرا زیر خالق است خیلی فرق بزرگ است بین خالق و مخلوق خالق وقتی خود بزرگ است و و صفتهاش بزرگ است مخلوق که ضعیف است عاجز است محتاج کی هست به خاطر هاش به قدر خودش است هیچ هیچگاه شباهت و مانندی و تمثیل و مثل بودن بین خالق و مخلوق نیست این قاعده خیلی قاعده مهمه یعنی شناختن الله همچو خالق صفات شناختن صفات الله همچو صفات خالق وقتی صفات صفات خالق که باید انسان سکوت کنه خاموش بیسته زیرا صفات در بابی چی است در بابی الله جل جلاله بدبر الله سبحانه تعالی مانند نمی باشد کدامی از مخلوق ها را زیرا صفات بین چنانی که بین خالق و مخلوق فرق است همچنین بین صفات های خالق و صفات های مخلوق فرق است چنانی که بین خالق و مخلوق فرق است در که باید خالق عبادت شوه مخلوق عبادت کردن نشوه همچنین فرقا هست عبادت خالق میگن توحید عبادت مخلوق میگن شرک اثبات کردن صفات ها به وجهی که الله اراده کرده است و به وجهی که لایق الله است اینا میگن توحید اثبات کردن صفاتی که مخالفی با صفات مخلوق نسبت دادن و چی کردن اینا میگن شرک در توحید اسماء و صفات خب بنابرای خاطر همین قاعده دوم ان تنزیه الله تعالی عن مشابهت المخلوقات في صفاته پاک دانستن الله از هممانند بودن الله با مخلوقایش در صفات الله سبحانه تعالی چنانی که الله ذات الله با کدام مخلوق مانند نیست که خیلی ذات بزرگ است همچنین صفاتهاش هم مانند نیست سخن در باب صفات صفت الله مثل سخن در بابی چه در بابی ذات الله سخن میرا که به کسی معنی نیست و به چیزی مانند نیست مثل همین صفاتش هم همین چون همچنین قال تعالی ليس كمثله شيء و السميع البصير البصیر الله میگه نیست مانند الله چیزی مانند الله چیزی نیست باید تشبیه نکنی مانند نکنی تمثیل نکنی ليس كمثله مثل الله چیزی نیست و السميع البصير البصیر الله سبحانه و شنوا هست و بینا هست خب شنوایی الله و بینایی الله میگه اثبات ليس كمثل شيء ده همین پرتو میفهمی در همین قاعده میفهمی که سمعی و بصری الله مانند سمعی بصری مخلوق نیست ليس كمثل شيء مثل الله چیزی نیست الا میگن تنزیه پاک دانستن الله و هو السميع البصير الا میگن اثبات الله اثبات بنده باید در در نفی تمثیل و مانندی باشه یعنی اثبات میکنه برای الله نام ها و صفات ها را لیکن به اینکه مثل او نیست مثل او نیست بنابر همون اعرابی که پرسیده شد که آیا گفت ایمان به خالق داری به الله داری گفت بله گفت گفت به چی دلیل یعنی با وجود الله گفت ایمان داری اعرابی بادیانشین سوال شد که آیا با وجود الله ایمان داری گفت بله گفت چگونه گفت چنانه که گفت به همین که از سیر تدل علی المسیر گفت همین پیپا گفت دلالت میکنه کسی در اینجا گذشته است والبعره تدل على البعیر همون مثلا سرگینی شطور دلالت میکنه که همینجا سر سر, شب خوابید است گفت آیا گفت آسمان های بزرگ زمین ها گفت آیا دلالت به یک خالق بزرگ نمی کنه معلوم و این آسمان های بزرگ و زمین های بزرگ به خود خالقی دارن پس گفت سوال شد که آیا گفت بین خالق و مخلوق گفت یگان مانندی هست گفت نه گفت چنانه که بین بعرت و البعید گفت مثل سرگین شطور گفت بین خود شطور گفت هیچ مانندی نیست مثل همین یعنی هیچ خالق مانند مخلوق نیست و قال تعالی ولم یکن له کفوا احد الله میگه و نمی باشد برای الله هم مانندش کسی هم الله کسی نیست کف یعنی مانند مثل ند همتا هم الله کسی نیست مانند الله ولم یکن نفی است یعنی مثل الله نیست چرا زیرا به خاطر یگانگیش و بزرگیش قاعده بعدی میگد لا یدرک احد کیفیت صفتی کسی درک کرده نمیتونه چگونه بودن صفات الله را کیفیت و کنه و حقیقت صفات الله را کسی دلت کرده نمی دایره کرده نمیتونه فهمیده نمیتونه قاعده سیام عدم محاوله ادراک کیفیت صفاته کوشش نکنی در کوشش نکردن در باب درک کردن کیفیت صفات الله یعنی هیچ گاه و هیچ وقت نمیتونی که کیفیت و حقیقت صفات الله سبحانه و را دایره کنی پس از این به تشویش بازی الله میگه ولا یحیطون به علما بنده ها احاطه نمیکنن الله را به دانستن یعنی نمیتونن که الله را بالکل الله را همه طرفه بفهمن و الله میگه هل تعلم له سمیه آیا برای الله هم همانند میدانی البته نیست ما الله همانند نداره خب قاعده های خیلی قاعده های مهم اول اثبات کردن دوم مانند بودن و همانندی و تش... تمثیل و مثل بودن را معن کردن سوم کیفیت اون را فهمیده نمیتونی کیفیت صفات الله را چگونه بودن را نمیدونی مخلوق های بین های خود انسان در های هست انسان نمیفهمه نمیدونه کیفیت چه یعنی های هست در این دنیا چیزهایی هست که صفت او را کیفیت او را حقیقت او را انسان نمیتونه مثل جانی که روحی که در انسان هست که هر روز با او حرکت میکنن کیفیت چه سوال کنه که چگونه هست نمیدونم عذاب قبر که ثابت است حق است کیفیت او را سوال کنی کسی نمیتونه حتی همین چیزهای خودی ما را مردم پیشین 100 سال پیش اصلا کیفیت حقیقت نمیتونستن تصور کنن یعنی 100 سال پیش آدم را پرسی مثلا همین تلفن ها را و میدونی یک آلتی هست پلاسماسی که از اینجا به یک دیگه صحبت میکنی همون چخل میتونه باشه اصلا در عقلش تغوری نمیگیره چی جای بین خالق و مخلوقه نباید آدم کوشش کنه که حقیقت صفات الله را بدانه نه باید انسان کوشش کنه به خاطر وقتی مخلوق را حقیقت چه که چگونه هست پس چگونه میتونی که کوشش کنی حقیقت کیفیت الله را بدانی بدبر سلامتی در این باب نجات در این باب اثبات کردن آنچه که الله رسول اثبات کرده است با قاعده های قرآن و سنت که لیس کمیفی شی مثل الله چیزی نیست نباید آدم غلو کنه که لیس کمیفی شی صفات الله را دیگه پول رد کنی گفته الله هم الله صفت نداره این غلط است زیرا لیس کمثل شی رد همون معطله ها هست رد جهمی ها هست رد کسانی است که صفات الله را رد میکنن لیس کمثله شیء اه، لیس کمثله شیء رد مجسمه ها هست رد ممثله ها هست لیس کمثله شیء رد کسانی است که الله را مانند میکنن به مخلوق و هو السمیع البصیر رد معطله ها هست کسانی که الله را صفاتش انکار میکنن یا آیت رد دو طایفه هست لیس کمثله شیء این تنزیه و پاک دانستن و منزه دانستن الله از صفات های مخلوق و هم مانند بودن به مخلوق این ردی ممثله و مجسمه و کسانی که الله را هم مخلوق مخلوقا میدونند خوب و هو سمیع البصیر نصف آیت نصف اخیر رد کسانی هست که صفات الله را انکار میکنند و هو سمیع البصیر اثبات صفات است به بخاطر اثبات صفات در پرتوی ليس مثل شيء یعنی در قاعده ليس مثل شيء گرفته و فهمیده میشه ليس مثل شيء تنزیه و منزه دانستن است و هو السمیع البصیر اثبات کردن است و خیلی های مهم در باب اسما و صفات پیش از اینکه یک مبتدع عقیدت باطل کنه عقیدت تشویش بیاره باید انسان قایده های اهل سنت بدانه شناختن حق امان ماندن و در امان و نجات یافتن از باطل است قلب خالی زود پر کرده می شود جایی که پر از علم و نور و نور و هدایت هست این به گمراه و و جهل پر کرده نمی شود خب یکم مەگەر ئەکنا استفاتها ها ذکر صفت الاستوائی على العرش ذکر کردن صفات استوائی بر عرش استوائی الله بر عرش فمن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقول الرحمن على العرش استوى یک از صفاتهایی که الله نسن ذکر کرده است در خودش در قرآن الرحمن على العرش استوى في مواضع من من القرآن ده چند جای قرآن يعني هفت جاده الله سبحانه وتعالى استوائی بر عرش ذکر کرده است بسیار ذکر کردن معلومش تاکید است یک بار استوار استولا والی شدن مالک شدن ذکر نکرده است بلکه همش الرحمن على العرش استوى سوره رعد سوره حديد دم چند سوره هفت جای قرآن ده فيستفاد منها استفاده گرفته میشه از این ذکر کردن الله اثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا اثبات کردن الله سبحانه و تعالی استواء الله بلند شدن الله بر عرش بلند شدن حقیقیه به ذاتش مثلا تعویلش نمیکنه که الله را و یا که و یا قدرتش استوای بر کرده است نعرف معناها و نجهل کیفیته میدونیم معنای استوا را چون که من بخاری هم از بعضی تابعین در صحیح بخاری است در تفسیر الرحمن عرش استوا علی و تفعل بالا شد و بلند شد و نجهل کیفیته کیفیتش را مجهول نمیدونیم نمیدونیم کیفیتش را چون که امام مالک گفت امام مالک امام دارالهجرت گفتن الاستواء غير مجهول استواء گفتن مجهول نيست يعني معناش معلومه كي با علو وارتفاع بالا شدن وبلند شدن است والكيف غير معقول گفتن كيفيتش گفتن در عقل گنجایش نداره با عقل فهمیده نمیشه کیفیت والسؤال عنه بدع سؤال از كيفيت بدعت است والایمان به واجب ايمان آوردن به استواء واجب است همه باب قاعده كلي است در همه صفات الله استفاده برده ميشود معنى الاستواء على العرش الشيخ عبد السلام يقول معنى الاستواء على العرش فمعناه العلوم والارتفاع بلند شدن و بالا شدن بذا جاء لسان العرب بهمين همین آمدگی از زبان عربي واتفق على هذا المعنى اهل السنه والجماعه بإن معنى اتفاق در اهل السنه والجماعه بشك اهل السنه بإن اتفاق دارن بمعنى على علا اما معنى استوى استولى ولشدن شدن بعض اهل بدعت گفتگی هست مثل اشعری و ماتوریدی و بعضش یکی خودی ابو الحسن اشعری میگوید در کتاب مقالات اسلامیین که این قول معتزلی ها هست قول معتزلی ها خب معنای علو و ارتفاع خب این قول اهل سنت و جماعت دوال امام ابن العربی امام لغت است پرسیده شد که آیا عرب استواره به معنی استولا یعنی استوا به معنی بالا شدن بلند شدن به معنی استولا والی شدن و مالک شدن و صاحب شدن ابن عربی گفتن نه گفتن این عرب نمیدونن به شک استوای عرش مسئله استوای الله سبحانه بر عرش عرش خیلی مخلوق بزرگی هست حدیث صحیح هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که آسمان های هفت گانه آسمان های هفت گانه با زمین هفت گانه یعنی هفت آسمان و زمین در پیش در پیش کرسی به مثل یک چله هست که در یک صحرا پرترته شده است یعنی این هفت آسمان و زمین در پیش کرسی که خیلی مخلوق از عرش میده تر است و مثل یک چله هست که مثل یک تنگره در یک صحرا پرته چند میتوای چند جوره میگیره خوب و گفتن همچنین کرسی گفتن در پیش عرش گفتن مثل همین یک چله هست که در صحرا پرته یعنی عرش خیلی معلومش است هفت آسمان و زمین در پیش کرسی خیلی میده هست و با کرسی خود خیلی بزرگم هست که در پیش عرش خیلی میده هست بيبقى واخدين رب خيل رب بزرگ است بيبقى واخدين بندنا باید تصور کنه یا گفتگو کنه یا کوشش کنه که حقیقت الله را یا صفات الله را بدانه عدم معرفة كيفية الاستواء بلاغ الشيخ قال أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له أما كيفية إن استواء نمي دونات أورا مگر الله سبحانه وتعالى الله يكي لا شريك له نيس شريك براي أو وإن اعتقاد أهل السنة ذكر صفة السمع والبصر يك صفات الله صفة سمع وبصر هست شنیدن و ذلك ايضا قول الله تعالى ان الله كان سميعا بصيرا هر اینا بود الله سبحانه وتعالى تعالی الله سبحانه وتعالى شنو و بينا فيستفاد من هذه الايه ونحوها از این آیات و مانند این آیات ها اثبات صفه السمع لله اثبات کردن صفت شنوایی به الله سبحانه وتعالى والسمع و سمع فی لغه العرب ادراک الاصوات درک کردن آوازها یعنی شنوایی شنیدن معنى صفه السمع أكون مع نوشتيس قال فنثبت الله تعالى سمعا يدرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله اثبات بکنیم برای الله شنو... شنيدن را كي بهمين تمام این آوازها را مشنود الله سبحانه وتعالى كي ان شنيدن الله بمخلوقا مانند نيست الله تمام آوازها را اگر حتی حتى ويعلم ما في الصدور الله ميدونه و میشنود حتی چیزی که در دل انسان حرکت ميكنه و نفوض کیفیت ذلك لله جل وعلا کیفیت شنیدن الله را به الله می سپاریم فلا نقول کیف یسمع نمیگن که الله چخیل میشنوه چخیل گفتن جایز نیست کیف را کیف یعنی چگونه چگونه سوال چخیلی در نسبت الله سبحانه و تعالی پرسیده نمیشه لا يسأل عما يفعل وهم یسالون الله پرسیده نمیشه از آنچه که میکنه بلکه خود مخلوقات پرسیده میشه مخلوقات هستن مورد سوال و جواب ولا نخوض في ذلك آنچه داخل نمیشیم در کشوندن الله چخیل باشه چرا إذ لم يطلعنا تبارك الله تبارك وتعالى عليه زیرا الله خبر نداد است ما رو آگاه نکرده که شنیدنش چه خیلی بل استأثر بعلمه بلکه خاص خودش کرده است الله خود خود کرده است که استأثر یعنی خاص کردن یعنی تنها خودش میدونه تمام الله میگه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما الله با تحقیق شنید زنی سخن زنی را که پیغمبر قد صحبت میکرد و با الله شکایت میکرد الله میگه قد سمع به تحقیق شنید الله میشنوه والله يسمع تحب هم چه فعل ماضی هست زمانی گذشته قد سمع به تحقیق شنید و فعل مضارعش آیندهش والله يسمع تحاوركم الله میشنود بل الله سبحانه و تعالی سمیع و شنوا هست چیزی از الله مخفی نمیمونه ایمان به این صفت همین است که شکایتات غم و اندوه تا پرابلم ها تا به الله شکایت کن الله سمیع هست شنوا هست و با این شنیدن با الله استجابت میکنه قبول میکنه دعای بنده را و فریاد بنده را اجابت میکنه خب معنی صفت البصر یکی از صفتهای الله بصر هست دیدن و هكذا البصر ادراک المرئیت دیدن چیزهایی که دیده می شود یعنی الله همه چیز را میبیند بصر دیدن نمیگن بصر دیدن كما ثبت في صحيح مسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينام الله خواب نمیکند الله خواب نمیکند برای چی لکمال الحیات و قیومیت به کامل بودن حیات الله زنده بودن الله و قائم بودنش قائم کننده غیرش است همه چیز در دست الله سبحانه و تعالی است ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام و امکان ندارد مستحیل است که الله خواب کنه زیرا که خواب این برادری مرگ هست و خواب دلالت به ضعف میکنه خواب یک نوع مرگ است و الله سبحانه و حیاتش کامل و ابدی و همیشگی هست الله خواب نمیکنه ولا ينبغي له اینم و امکان نداره مستحیل است که الله خواب کنه يخفض القسط و یرفعه یخفض یعنی پایان میکند قسط یعنی عدل مقصود میزان ترازو را پایان میکند ترازو را و یرفع میبردارد معنی حدیث یخفض القسط يعني ترازوی عدل را قسط يعني عدل ميبرد پایان میکند الله ترازوی عدل را و او رو بلند میکنه یک معنیش همین که رزق بنده ها از بعضی ها را رزق پایان میکنه کم بغلی و یرفعه بالا میکند الله به همین مشغول هست یعز و همچنین قوم را پس میکند یعز من یشاء عزت میتی هر کی را بخواه و یذل من یشاء و خار میکنه هر کی را بخواه یخفض یعنی پس پایان میکند بعادل و بلو میکند بعادل کسی را بخواه پایان میکنه کسی را بخواه از قوم فاسقین و کفار و بلو میکند و یرفعه میبرداره عزت بیتیه هر کرا بخواه از قوم مؤمنین خب معناش یکی معناش همین بلو میکند و بعادل پایان میکنه بعادل و همچنین زیاد میکنه رزق را بعادل و پایان میکند رزق را بعادل الله سبحانه وتعالی به همین كل يوم هو في شأن هر روز الله در کار هست و بالا کردن قوم به ایمان و توحید بیان کردن قوم به شرک و زلالت و همچنین رزق هم رزق هم میخه و همچنین ترازو هم ترازوی اعمال صالحه بالا کرده می شود ترازوی اعمال سیئه پایان کرده می شود یرفع الیه عمل اللیل قبل عمل النهار برداشته می شود به سوی الله ملائکه میبرند کارهای شب پیش از روز کارهای شب پیش از کارهای روز یعنی هر دو صبح و شام عملها به پیش الله برده می شود کارهای شب به خاطر این حدیث دلیل است که انسان باید کوشش کنه از های کرده زود توبه کنه زیرا هر روزه برده می شود هر روز هر روزه بردن عملها از به سوی الله یرفع الیه برداشته می شود به سوی الله عمل شب پیش از عمل روز یعنی سحری بعدی بامداد میبرند خوب است برای بنده نماز بوند خوانده باشه تا اینکه آخرین عملش به بوندات باشه به عمل و دیگه بعد عصر عمل و علم و عمل النهار قبل عمل الليل و برداشته میشه عملی کارهای روزانه عمل یعنی کارها کارهای بنده ها برداشته میشه به سوی الله برده میشه پیش الله حساب کتاب کارهای بنده ها همش کارهای شبانه میکردگیشون پیش از روز و همچنین کارهای روزانش برداشته میشه دو بار معلومه دو بار نوبت یک سحر یک بگاه ها به سوی الله برده میشه دبر ضرور همین از برای بنده برای همین قدر من صلی البردین پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن کسی نماز عصر قتی نماز بامداد بخونه داخل جنت میشود و خیلی خوب است که انسان ذکرهای سحر رو بگه بگه تا اینکه عملش به سوی الله ببره برده شوه به عمل نیک و نور حجاب الله سبحانه و تعالی نور هست حجابی که روی مبارک الله و بزرگ الله را محکم کرده حجاب و نور بدون کسی دیدگیش نیست پیغمبر صلی الله علیه و سلام پرسیده شد شب اسلام معراج هل رأيت ربك وقتن پروردگار را دیدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن نور رأيت نورا دیدم نوری را انا من نورا بینم حجاب الله حجاب یعنی ستر بین دو چیز حجاب حجاب است حجاب یعنی ستر پرده ده حجاب و نور پرده الله نور است پرده که در روی الله سبحانه و نور است خیلی نوری بزرگ است پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن رأیت نورا نوری را دیدم لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه الله اگر کشف کنه کشف یعنی او طرف کنه پرده را حجاب را پرده را او طرف کنه الله می سوزاند الاحرقت می سوزاند صبحات یعنی زیباگی و نوری و عظمت روی الله جل جلاله می سوزاند نوری الله و بهای الله می سوزاند روی الله را زیباگیش می سوزاند منتهى الیه بصر من خلقه همون مخلوقایی را که ببینه همون جو مخلوقایی را که میبینه الله میسوزانه به این معنی که همه مخلوقا را الله میبینه بصری الله یعنی دیدن الله به تمام مخلوقات هست زیرا الله سبحانه تمام مخلوقات تمام کائنات موجودات الله میبینه خب این حدیث آخرش دلالت به این میکند که الله سبحانه تعالی الله سبحانه حجابش نور هست پرده و نور شانیده شده است و بزرگی روی الله سبحانه تعالی را و صبحات یعنی نور و عظمت و بزرگی و زیبایی روی الله سبحانه تعالی خیلی بزرگ هست بده با خاطر این دلیل است که کسی الله سبحانه و تعالی را در دنیا نمیبیند چون پیغمبر صلی الله علیه و آله انک لن تروا ربک حتی تموت شما گفتن هرگز پروردگار تو را نمیبینی حتی اینکه وفات کنی از این دنیا روی راجح همین است که قول صحیح همین که پیامبر صلی الله علیه و آله شب اسراء و معراج الله جل جلاله رو ندیدن ندیدن اما در قیامت به اجماع اهل سنت و آیات قرآنی و احادیث نبوی دیده می شود زیرا الله سبحانه و تعالی در اونجا قدرت میته برای بند چشم برای بنده ها و چشم بنده ها تا اینکه الله ذوالجلال را ببینند و بزرگترین نعمت اهل جنت در جنت این دیدن و وجه الله جل جلاله است و نگاه کردن به الله سبحانه تعالی فنوت شیخ فنوت فنوف الله بصرا حقیقیا یدرک جل جلاله به المبصرات اثبات میکنه برای الله دیدنی حقیقی را که میبیند تمام چیزهای دیده شده را الا ان كيفيه هذا البصر لا نعلم اما كيفيه این دیدن را لا نعلمه نمیدانیم همین چگونه از دیدن الله نمیدانیم فقط میگه الله بینا هست شنوا هست و انما نعلم ما علمنا الله بقوله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فقط هم میدانیم که الله گفته است که نیست مثل الله چیزی و هو السميع البصير و الله شنوا هست و البصير بینا هست الله میبینه الله بینایی داره و هذه امثله من طريقه اهل السنه في اسماء الله وصفاته این بعضی مثال ها در طریقه و طریقه اهل سنت در باب اسماء و و صفات الله سبحانه و تعالی این یعنی قاعده های مهم بود مهم اسما صفات مسائل غیب هست اگر افتو کسی لازم بگیره قرآن و سنت و نجات میوبه و اگر افتو کسی به علم کلام و منطق و فلسفه و تأویلات اهل باطل و و بدعت ها و عقل جهمی ها و معطله ها که روه حلاک می شود و عقل و عقل و حواس و خواهش و, و فکری و رأی اهل باطل که رفت حلاک می زیرا الله جل جلاله خیلی بزرگ است و صفات های بزرگ داره فهمیده نمیشه صفات های الله مگر در پرتو قرآن و در پرتو قرآن و سنت و قرآن و سنت قاعده هایی که ذکر کردیم به همین اثبات کردن و بزرگترین اهل سنت است و اما اهل باطل بعدی که عقل هاشون که کار فرماندن به منطق و فلسفه و کلام که داخل شدن در باب در باب اسماء و صفات خیلی مخالفت ها شدن طایفه های مختلف شدن مثلا طایفه های جهمی ها است بدترین شان جهمی ها هستند پیرو جهمی ابن صفان همه نام های الله و همه صفات های الله را انکار کردند گفتن اگر تو نامی برای الله اثبات کنیم سمیع بصیر علیم حکیم جبار متک مثلا همین نام ها را رحمان رحیمه گویا که تشبیه کردیم منان کرده همه نام های الله را و همه صفات های الله را جهمی ها انکار کردند وقتی عقلشون که کار فرمودن برای ما دویم طایفه طایفه معتزلی ها هست. معتزلی ها گفتن نام ها را اثبات میکنیم ولی که صفات ها را نه نمهور یعنی الله سمیع بصیره الله کریمه عفو غفور لیکن نمیگیم الله سمیع بسمع است الله میشنوه که نه به الله میبینه نه به الله میدونه نه به علم الله سبحانه رحم رحمان است ولی که به رحمت الله سبحانه عزیز است ولی که به عزت مهم خیلی اینا معتزله ها میگن که همه صفات های الله را انکار کردن بعد از اونها کم تر دیگه پایانتر اینها اشعری ها و ماتوریدی ها است که از صفات های الله را همش انکار کردن به جز هفته اشعری و ماتریدی ها هفت صفات الله را اثبات میکنند، اشعری ها هفته ماتریدی ها هشته و خب خلاصه کلام میگه الله علم داره و حیات داره و قدرت داره و اراده و سمع و بصر و کلام لیکن دیگه صفات را همشه رحمت و غضب و, و رحمت و رحمت کردن الله و غضب کردن الله و صفات خبری را همشه صفات خبری مثل استوا و علو الله آمدن الله نزول و وجه و ید همه اینها را با علم کلام و منطق و فلسفه شون و رأی و عقلشان انکار کردن و الا قاعده همین است که وقتی بگن الله علم داره تمام علمی الله همون علمی که لایقش است وجه الله همون که لایقش است میگه الله حیات داره حیات الله با وجهی که لایقش است حیات بنده به وجهی که لایقش است حیات ما حیاتی بود پیش از اول که نبودیم و پیدا شدیم باز مرگ میشود و علم و سمع ما هم وقت نمیشنویم یا که میشنید بعد شنیدیم یا شنویم ضعیف میشود الله سمع سمع الله کامل است کلام هم همچنین وجه هم همیخه ید هم همیخه یعنی در باب اسما و صفات فرق گذاشتن بین خالق و مخلوق راه نجات است در باب عبادت فرق گذاشتن بین خالق و مخلوق راه نجات است به همین تمام در باب عبادت تنها الله را عبادت کن خالق. مخلوق را عبادت نکن اگر چه نبی هست اگر چه ولی هست اگر چه صالح هست در باب اسما و صفات صفات الله خالقه به خود خالق با اثبات کن طبقی که قاعده ای که لایق خالق است خالق جل جلاله صفة مخلوق بخودشان یعنی يعني یدی الله را هیچگاه با یگان مخلوق هر قدر بزرگ تو باشه تشبیه و کیفیت و مانند نکن زیرا این مخلوق است اگر چه خیلی بزرگ هم که باشه و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین